Джеф Сазерленд Скрам. Навчись робити вдвічі більше за менший час. Розділ 6. Плануйте реальність, а не фантазію. Слухай, Джефе, у нас проблема. Саме так починається багато з моїх телефонних розмов. Люди самі заганяють себе у глухий кут, а потім хапаються за телефон і дзвонять мені. Цього разу то був Марк Ленді, головний розробник архітектури програмного забезпечення фірми Метко, яка надсилає ліки поштою. На час того дзвінка Метко входила до рейтингу 100 найуспішніших фірм за версією журналу Fortune, отримуючи близько 38 мільярдів доларів річного доходу та будучи найбільшою в країні Фармацевтичної компанії, на яку працювали десятки тисяч людей. При всьому цьому їхнє керівництво стрімко вело їх до прірви. Е, дзвінок цей пролунав у грудні 2006-го. У липні президент компанії Кенні Клеппер проанонсував перед гравцями фондової біржі Уолл-стріт свою найсвіжішу ідею. Марк Ленді описує її так: ми прагнули переконати дедалі більше людей перейти на отримання ліків поштою, але для цього були деякі перепони. Зокрема, перепоною було відчуття замовниками певної незручності під час отримання посилки. За словами Марка, це можна було виправити. Дивіться, коли ви йдете до аптеки, ваше спілкування з медпрацівниками працівниками зазвичай зводиться до мінімуму. Ви отримуєте свої ліки, підписуєте відмову від консультації фармацевта і йдете собі додому. Ми ж можемо покращити цю ситуацію. Перш за все, вони хотіли налагодити прямий телефонний зв'язок пацієнта з фармацевтом, щоб останній знав не лише про конкретні ліки, а й про всі препарати, прописані цій людині. Це було особливо важливим для пацієнтів із хронічними проблемами, на кшталт діабету чи хвороб серця, які мають 80% людей, що постійно сидять на медикаментах. Причому більшість цих людей, особливо літніх, приймають по 6 чи більше препаратів одночасно. Їхні ж лікарі-спеціалісти з різних сфер охорони здоров'я не завжди це розуміють. Лікарі не завжди діляться інформацією одне з одним. Ми, аптека, дізнаємося більше за них, причому в реальному часі навіть раніше за страхувальників здоров'я, сказав Ленді. Отже, ідея президента Метко була такою: створити спеціалізовані аптеки в п'яти різних місцях по всій країні. Там будуть аптеки для людей з хворобами серця, серця, діабетиків, астматиків і так далі. І спеціально підготувати для цих аптек фармацевтів, які були в курсі взаємодії тих чи інших ліків, побічних ефектів тощо, оскільки ці фармацевти матимуть глибокі знання про стан пацієнтів, вони зможуть повідомляти лікарів про можливі протипоказання. Уявімо, наприклад, що хтось страждає на діабет. Скоріше за все, ця людина має зайву вагу і проблеми з печінкою. Як результат, ліки в неї засвоюються не так, як у інших. Тому, якщо новий лікар прописує препарати для нормалізації тиску, фармацевт медко може зателефонувати йому і порекомендувати переглянути печінкові проби пацієнта у разі потреби, скоригувавши дозування. Метою цього було привести до медко нових клієнтів, яких здебільшого обслуговували різні страхові компанії. За допомогою цих нових аптек чи лікувально-оздоровчих центрів, яких вирішили назвати, клієнти могли б економити гроші, зменшивши не стільки витрати на свої ліки, скільки загальні медичні витрати. Адже ті суттєво зростають, коли люди лікуються неправильно, або приймають препарати, що погано взаємодіють одне з одним, або просто не підходять цій конкретній особі. Понад те, медко гарантувала економію коштів. Якщо клієнт не зекономить прогнозовану суму, компанія зобов'язувалась повернути йому різницю. На Уолл-стріт, м'яко кажучи, сподобалася ця новина. Доволі класна ідея, чи не так? Економити гроші і надавати краще медичне обслуговування. Більше клієнтів, більше продажів. Ситуація з гарантованим виграшем була лише одна проблема проблема. Хоча клепер і перевірив зі своїми менеджерами, що ідея технічно можлива, він не уточнив, скільки часу займав впровадження цього плану. Люди, які дійсно мали цим займатися, зробили це лише після того, як їхній президент пообіцяв Уолл-стріт, що нова система запрацює 7 липня 2007-го, хай там що за будь-яких умов. Дотриматись цього дедлайну було для Метко особливо важливим. Хоча вони першими запропонували ідею аптек з автоматизованою розсилкою ліків, поштою конкуренти не дрімали. На жаль, перешкод на їхню середньому шляху вистачало. Наприклад, значна частина програмного забезпечення компанії, на якому працювала вся роботизована система на місцях, сильно застаріла. На п'яти величезних заводах компанії рецепти обробляли 4 тисячі фармацевтів, пігулки зі складу діставали одні роботи, а обробляли замовлення, пакували і відправляли інші. І всі елементи цієї системи мали взаємодіяти зі 100% точністю, бо інакше хтось із клієнтів міг просто померти. Планували, що сміливий новий план клепера дасть метко шанс удосконалити вдосконалити їхню систему і залишатись на крот попереду конкурентів. Проте приблизно через півроку в компанії зрозуміли, що вони не встигнуть підготувати все вчасно. Їхні розрахунки показували, що в найкращому разі система буде запущена щонайменше на рік пізніше, можливо, навіть більше. Саме тоді вони й звернулись до мене. Чому ж їм знадобилось аж 6 місяців, щоб зрозуміти своє запізнення? Спробуємо відповісти на це питання разом. Не те, що вони були недостатньо розумними, не мали під рукою відповідних команд або технологій, не те, що вони були недостатньо напруженими працювали чи не прагнули обійти конкурентів, адже без усього цього просто неможливо стати найбільшою компанією у своїй галузі. Розробники проекту просто припустились дуже типової помилки. Вони вирішили, що можуть спланувати все наперед. Вони витратили місяці зусиль на детальні плани, що здавалися бездоганними, викладені у гарних графіках і чітких кроках, та майже завжди нескінечно далекі від реальності. Як я вже казав раніше, планування дуже часто так приваблює і захоплює, що стає для людей важливішим за сам план. а а план важливішим за реальність. Проте завжди слід пам'ятати, гладенько буває лише на папері. Коли команда вперше сідає за створення плану проекту, приміщення часто немов електризується, наповнюється відчуттям можливостей, відкриття нових світів та випробування нових ідей. Це дійсно є одним із найкращих відчуттів у житті. А потім настає момент, коли натхнення перетворюється на розрахунки і частина енергії розсіюється. Люди починають розмірковувати, як нам дійсно потрапити з точки А в точку Б. І коли ми це визначимо, скільки часу часу піде на дорогу. На жаль, такий етап розрахунку часто стає простим марнуванням часу. Залучені до нього люди можуть бути дуже розумними, але все одно не розуміти, що закладають у графіки свого планування лише бажане, а не дійсне. Коли Марк Ленді пояснив мені ситуацію, що склалася в метку, я відповів: у вас таки проблема. А після коротенької паузи продовжу, але я впевнений, що ми зможемо її розв'язати. Довелось мені перед самим Різдвом летіти до Нью-Джерсі, щоб цілий день просидіти в тій компанії, визначаючи масштаб проблеми. Зробити це це було непросто. Там були цілі гори паперу з вимогами, погодженнями, усілякими звітами, поетапними планами та оцінками якості. Серед усього цього слід було відшукати щось дійсно потрібне для виконання проекту, але ніхто насправді не знав, як це зробити. Після зустрічі із ключовим персоналом я зателефонував Брентові Бертону, скрам-тренеру, з яким я працював разом над іншими проектами. Бренте, мовив я, мені потрібен ти та всі, кого ти зможеш зібрати до початку січня. Є робота, що не Наче сама на нас чекала. Пізніше Брент розповідав, що, прийшовши в метку, побачив компанію у глухому куті. Там було стільки інтересів та різних розумників, що не робилося геть нічого. Першого дня ми зустрілися десь із сімома різними групами працівників, кожна з яких володіла своєю частиною проекту, і жодна не була щиро зацікавлена спробувати щось нове. Але, як він каже, сьогодні ми могли дозволити собі розкіш називати речі своїми іменами, адже консультанти спокійно можуть брати собі в союзники біль і страх. Натрапляючи на спротив, ми просто казали їм агов, ви можете діяти, як і раніше, залишити все без змін, здати роботу із запізненням, якщо це вас влаштовує. І тоді у відповідь ми чули не влаштовує. Перш за все, ми зібрали всіх у конференц-залі, усіх ключових гравців, усіх, хто насправді мав виконувати роботу, і бренд наказав їм роздрукувати всі наявні документи, що описували вимоги до проекту. Причому електронна версія не приймалась, потрібні були папери. Ми сиділи у великій залі розміром приблизно 15 на 15 метрів коридорів, без вікон, як здається, усі такі приміщення, хоч і я не знаю чому. Посередині стояв стіл, де ми звалили всі принесені людьми документи. Стос вийшов вищим за пів метра. Хто з вас насправді все це прочитав? спитав я. А у відповідь тиша. Але послухайте, звернувся я до одного із менеджерів. Ви ж це підписували, ось ваш підпис. Невже ви цього не читали? Знову незручна тиша. Я не хотів його підколювати, але факт залишається фактом. Проект за проектом люди вирізають і вставляють шматки тексту, використовують різні шаблони шаблони документів, але ніхто насправді не читає всі ці тисячі сторінок. Це просто фізично неможливо. Ось у чому проблема. Вони запровадили систему, що змушує їх схвалювати фантазію. Тому ми з Брентом дістали ножиці, скотч, клей, олівці і стікери. Схоже на те, що ми дійсно навчились всього, що треба знати ще в дитячому садку. Ось що ми зараз зробимо, сказав Брент. Ми візьмемо цю купу паперу і повирізаємо все, що дійсно потрібно зробити для виконання цього проекту а потім розклеїмо це на стіні. Саме цим люди і займались наступні кілька годин. У кінці ми отримали три стіни, вкриті сотнями і сотнями папірців. При цьому на столі лишилася більш ніж половина стосу, з якого ми почали. Дублікати, шаблони, канцеляризми, абсолютне марнування часу і зусиль. Після цього я сказав членам команди: тепер нам потрібно оцінити, скільки роботи піде на виконання завдань із кожного стікера. Не часу, а роботи. Нижче в цьому розділі я детальніше зупинюсь на найкращих способах оцінювати роботу, бо насправді люди дуже погано це вміють. Але того разу я навчив їх швидкого і брудного методу, найкращого з цілої купи поганих способів, яким вони скористались. Їм знадобився деякий час, але вони впорались. Тепер на стіні висіло все, що їм потрібно було зробити для виконання проекту, розбити на завдання, з якими можна було працювати. При цьому вони оцінили, скільки зусиль на їхню думку піде на кожне. Настрій у залі пішов угору, адже купа паперу, яку неможливо було читати, перетворилась на зрозумілі шматки роботи. Це як у старому жарті. Як з з'їсти слона по шматочку за раз. Дуже важливо, що на кожному стікері було записано не лише те, що треба зробити, але й те, як ми знатимемо, коли це буде зроблено. От, коли знадобились ці вимоги до відповідності, якості і проміжні звіти, ми просто зазначили, що для виконання завдання треба дотримуватись поставлених цілей. Ми заклали це у проект на рівні етапів виконання роботи, не чекаючи його повного завершення, щоб потім раптом не виявити невідповідність нормам державного регулювання чи внутрішнім показникам якості. Таким чином, над дотриманням потрібного рівня якості, перш ніж переходити до наступного завдання, мали працювати всі члени команди, а не лише фахівці із відповідності. Це прибрало з проекту просто неймовірний обсяг подвійної роботи, стандарт, якого потрібно було дотримуватись, я називаю визначенням готовності, завдяки йому всі знають, коли щось виконано або ні, бо існують чіткі правила, яким має відповідати будь-який шматок роботи. Дивлячись на розклеєні по стінах стікери, всі відчули, що чогось досягли. Тепер вони бачили, що треба робити. Гаразд, спитав Брент, що нам потрібно зробити спочатку. Десь із п'ятеро співробітників висловили свої думки, а потім висловились іще п'ятеро, запропонувавши цього разу інші ідеї. А потім ми хотіли, щоб вони зробили те, що подобається далеко не всім, розставили пріоритети. Дуже часто люди просто кажуть, що важливо все, але Брент прагнув почути відповідь на питання, що принесе проекту найбільшу цінність. Це ми спочатку і зробимо. У кінці ми мали на стінах шість рядів стікерів. Кожен з яких був іншого кольору та представляв іншу команду. Переліки завдань простяглись уздовж трьох сторін приміщення. Тепер я знав, що ми можемо хоча б почати. Планування весілля. Викладена таким чином проблема може здаватись простою, але дозвольте мені проілюструвати етапи процесу планування на прикладі меншого масштабу весілля. Офіційне весілля це проект із багатьма речами, які вслід виконати до конкретної дати, і всі одружені знають, а неодружені скоро дізнаються, що тут завжди йде поза планом та віднімає в чотири рази більше зусиль, ніж передбачалось. Звичайно, може статись також і по-іншому. Те, на що ви виділяли години, пролетить за 15 хвилин, і тут знову постає вічне питання, чому ми так погано вміємо оцінювати тривалість подій. А ми ж таки поганенько це вміємо. Повернемось до весілля трошки згодом, але спочатку я б хотів познайомити вас із діаграмою, що має одну із найкращих нас усіх часів конус невизначеності. Ця діаграма показує, що початкові оцінки роботи можуть коливатися від 400 до 25% реально витраченого на неї часу. Верхня та нижня межі оцінок різняться в 16 разів, причому в міру просування та виконання проекту оцінки дедалі більше вкладаються в межі реальності, доки не залишиться сама тільки реальність без жодних приблизних оцінок. Задаємо ситуацію з компанією Метко. Вони витратили місяці на планування своїх зусиль, як виглядатиме готовий проєкт, скільки часу на нього піде. Але навіть після всіх цих місяців дослідження показує, що кожного разу вони схоже помилялися в цілих чотири рази. Ось чому, на мою думку, каскадна модель є дійсно безглуздим способом планування. Я прямо чую, як ви кажете, гаразд, Сазерленде, ми погано вміємо оцінювати, але я ж маю щось робити, правильно? У мене повинен бути хоча б якийсь план так, повинен. Але ключем тут є вдосконалення плану протягом проекту, а не затвердження його заздалегідь. Просто закладайте у свій план достатньо деталей для наступного підвищення цінності, тоді як решту проекту оцінюйте більшими шматками. У скрам наприкінці кожного спринту ви отримуєте щось, щось цінне, що можна побачити, помацати і показати клієнтам. Ви можете спитати їх, чи цього ви хочете, чи розв'язується хоча б частину вашої проблеми, чи рухаємось ми у правильному напрямку, і якщо відповідь негативна, змінити свій план. То як це зробити? Повернімось до весілля. Перш за все, треба скласти перелік усіх речей, з яких складається успішна подія такого роду. Він може мати приблизно такий вигляд: наречена наречений, квіти, запрошення, церква, зала для прийому гостей, частування, священник, сукня, обручки, музика, діджей чи оркестр. Тепер слід зробити ось що: взяти всі ці складники і розсортувати їх за пріоритетами. Для різних людей результат буде різним. Кожна наречена та кожен наречений дивляться на світ по-іншому. Але якось я спитав свого друга Алекса, як він розставив пріоритети у своєму переліку, і ось що у нього вийшло. Наречена наречений, священник, обручки, зала для прийому гостей, запрошення, частування, музика, сукня, квіти, церква. Сенс цієї вправи визначити дійсно важливі важливі речі та взятися за них передусім. Для Алекса частування і музика важливіші за церкви чи квіти. Це важливо, бо якщо ви не встигатимете чи не вкладатиметесь у кошторис, то будете знати, із чого почати скорочення з кінця вашого переліку. Я детальніше зупинюсь на цьому розділі е, е, на цьому в розділі номер 8 а зараз, мабуть, досить. У Метко такий перелік зайняв три стіни великої конференц-зали, нараховуючи сотні пунктів, підготовлених шістьма різними командами. Але концепція була повністю такою такою самою. Організуйте перелік за цінністю, якою б вона не була. У випадку метко це може бути цінність бізнесу, а у випадку весілля щастя нареченої. Розмір має значення, але лише відносно. Отже, ви маєте перед собою перелік речей, які потрібно виконати, і пріоритети розставлено. Тепер слід визначити, скільки зусиль, часу і грошей коштуватиме проект. Як я вже наголошував, ми, люди, абсолютно не вміємо це робити, але добре вміємо давати відносні оцінки, порівнювати між собою різні розміри, наприклад, виявляти різницю між малими, середніми і великими футболками. Моїм улюбленим прикладом відносно оцінювання є собакометр. Кілька років тому мій друг, один із провідних майстрів гнучкого мислення, Майк Кон, як і я, намагався розв'язати проблеми виконання проєктів вчасно та в межах бюджету, а також їх оцінювання. Будучи любителем собак, хоча дружина не дозволяє, дозволяла йому завести пса, він почав питати свою команду завбільшки, з якого собакою є кожен шматок проекту. Він навіть запропонував використовувати для порівняння деякі породи: лабрадор, ретривер, тер'єр, данський дог, пудель, такса, німецька вівчарка, ірландський сетер і бульдог. Після цього його питання почали звучати так: гаразд, ця проблема це в нас такса чи данський дог? Якщо та була таксою, то ця має бути з розміром з лабрадора, чи не так? А потім команди проглядали всі моменти, які мали розробити і оцінювали їх за розміром собак. Трохи згодом Майк сказав: а давайте надамо кожній породі цифрове значення. Так простіше. Такса в нас буде одиниця, дог 13, тоді лабрадор стане п'ятіркою, а бульдог трійкою. Те саме можна зробити з весільним переглядом переліком, який ми з вами щойно склали, знайти відповідне приміщення. Ну, доведеться попрацювати, пошукати інформацію, походити, подивитись. Це потребує зусиль. Назвімо це проблемою завбільшки з лабрадора, п'ятіркою. Наречена наречений, жодних проблем. Нам просто треба обом з'явитися вчасно. Це буде такса, одиниця, нічого такого. От із запрошеннями все вийде складніше. Треба буде скласти наш власний перелік гостей, урахувати переліки наших матерів, вибрати папір, конверти, роздрукувати запрошення, надписати адреси. Це вже великий проект, дог 13, може навіть два доги. А якщо щось настільки велике, його, мабуть, слід розбити на менші шматки, якщо як щодо того, щоб зробити відбір гостей одним проектом, а роздрук іншим, те й друге потягне на бульдога. Ну чи не так? Назвімо їх трійками. Надписування адрес буде лабрадором п'ятіркою і далі ж у тому дусі. От вам і відносне оцінювання, порівнювання завдань між собою. Тут ми, на жаль, не використовуємо усіх собак, але ви, можливо, помітили послідовність послідовність чисел, яку я вибудував. Один. 3, 5, 8, 13. Кожне число у цьому ряді дорівнює сумі двох попередніх. Це називається послідовність Фібоначчі, і для її використання є певні причини, адже вона простежується скрізь і всюди. Саме в такій послідовності проявляється все живе: черепашка червононого молюска, крона дерева, опуклості ананаса чи луска соснової шишки. Її видно у соцвіттях цвітної капусти та звивинах людського мозку. Вона однакова в завитках листя, папороті та формі галактики. Це одне із тих явищ, які здаються дивною примхою природи. Послідовність Фібоначчі – усе навколо нас. Послідовність Фібоначчі – це схема, де наступне число є сумою двох попередніх: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Вона простежується в усіх природних системах, тому знайома людям тисячі років. Цей феномен має свою назву Золотий перетин. Ми бачимо його в пам'ятках архітектури і витворах мистецтва, від Парфенону в Афінах до великої мечеті Кайруана в Тунісі. Е, він використовується для визначення розміру і форми сторінок у книжці, а також пропорцій гральних карт. Люди запрограмовані вважати такі пропорції привабливими. Що ж до ділових практик, то достатньо розуміти, наш вид глибоко відчуває пропорції послідовності Фібоначчі просто таки спинним мозком числа е, числа у послідовності Фібоначчі достатньо віддалені одне від одного, тому ми легко можемо бачити різницю. Людям не складно рухатись нею з одного боку чи іншого. Якщо одна особа оцінить щось на 5, а друга на 8, ми інтуїтивно відчуваємо різницю. А як щодо різниці між п'ятіркою і шісткою, вона вже доволі незначна, і наші мізки не завжди можуть її відчути. У медицині добре відомо, що для сприйняття пацієнтами покращення їхнього стану воно має перевищувати 65%. Наш розум не працює з незначним приростом. Ми краще сприймаємо переходи з одного стану до іншого і не гладенькі, а різкі стрибки. Використання послідовності Фібоначчі для розрахунку розміру завдання дозволяє робити оцінки, що не обов'язково мають бути на всі 100% точними. Ніщо не буде точною п'ятіркою, вісімкою, чотирнадцяткою. Але за допомогою цих чисел можна збирати думки про розмір завдань, де всі користуватимуться приблизно одинаковим мірилом і досягати таким чином згоди. Таке групове оцінювання виходить значно точнішим за індивідуальне. Дельфійський оракул. Отже, тепер ми знаємо, що добре вміємо порівнювати речі між собою. Ми також знаємо найкращий підхід до розв'язання завдань. Але як ним скористатись? Перелік пріоритетних речей це все добре. Але як же нам визначити, що нас п'ятірка, а що вісімка, а що лабрадор, а що вівчарка? І навіть якщо одна людина має доволі добру ідею, як нам переконати, що її оцінки збігаються із думками всіх інших? Що як вона не враховувала якихось ключових факторів? Звісно, ця проблема не нова. Люди бились над нею десятками років. З одного боку, різні члени команди знають різні речі, а з іншого існує так званий ефект стадності. Ви бували на таких зустрічах? Це коли хтось висуває ідею і всі починають про неї говорити. Тоді, навіть якщо спочатку ви були проти, то поступово погоджуєтесь, бо погоджується група. А далі всі дружно йдуть уперед шляхом, що здається дійсно чудовим, але із часом виявляється повним провалом. Коли ж ви питаєте людей про це рішення, майже завжди виходить, що всі мали якісь застереження, але не озвучили їх, бо бачили захват усіх інших. Люди вважають, що якщо і всі інші із чимось погоджуються, то їхні власні перестороги є безглуздими чи непродуманими, а тому не бажають виставити себе дурнями перед групою. Запам'ятайте, таке групове мислення не поодинока помилка. Для людей вона типова. У літературі цей ефект пояснюється як інформаційний каскад. Автори статті теорії фантазії, моди, звичаїв та культурних змін як інформаційних каскадів Шухил е, Бігчандані, Девід Девід Гіршляйфер та Іво Велич сказали про це так: інформаційний каскад виникає, коли для людини оптимально, поспостерігавши за діями попередників, повторити їх, незважаючи на її власну інформацію. Автори наводять чудовий приклад подачу статті до якогось журналу. Скажімо, редактор першого журналу її відхиляє. Тоді автор подає ту саму статтю до другого журналу. Редактор цього журналу, навчений відмовою перший, наймовірніше, також відмовить. Якщо буде третій журнал, його редактор, знаючи про дві попередні відмови, відмовить іще ймовірніше. Люди схильні вважати, що інші приймають правильні рішення, навіть якщо ті суперечать їхнім власним. Це погано. Приймаючи рішення про те, коли буде готовий багатомільярдний проект, або ви або чи встигнете ви підготувати все до дня весілля, це дуже важливо спиратись на власні судження. Оцінки інших можна використовувати лише для покращення власних, а ніяк не їх заміни. Інша добре відома проблема називається ефектом Ореолу. Це коли одна характеристика чогось впливає на те, як як люди сприймають інші, не пов'язані із нею. Перше емпіричне дослідження цього провів у 1920 році Едвард Лі Тондайк. У його класичній праці постійна помилка в психологічних оцінках Торндайк описує, як просив армійських офіцерів оцінити їхніх солдатів за різноманітними якостями фізичними, інтелектуальними, лідерськими, особистісними тощо. Потім він дивився на те, як один набір якостей впливає на оцінку інших. Дослідник виявив, що вони корелюють аж занадто тісно, якщо чиїсь фізичні дані оцінено високо, те саме стосується його лідерських якостей, інтелекту і характеру. З роками ці результати було підтверджено дальшими дослідженнями, які довели, що, наприклад, якщо хтось добре виглядає, усі вважають його також розумним і вартим довіри. При цьому ефект ореолу простягається значно далі, ніж просто фізична краса, і може проявитись будь-де. Дослідники зазначають, наприклад, що неурядові організації часто вважаються силами добра, навіть якщо це не так. Автомобільні компанії створюють один класний автомобіль для поширення чудового враження на всю лінійку, а iPod надає сприйняття крутизни всім продуктам Apple. Як і з ефектом стадності люди зосереджені на Ореолі, не зважають на реальні дані. Скоріше вони тяжіють до чогось, що має на собі блиск позитиву. Знову ж таки, це не відсутність волі, а природа людей. Боротись з нею лоб у лоб немає сенсу. Це все одно, щоб боротись із силою тяжіння, але розбиратись в цьому можна і треба. У 1950-х роках працівників корпорації Ранд попросили відповісти на ряд доволі незручних запитань, які були популярні в часи холодної війни. Нагадуючи свою термінологію про дельфінського оракула, жрицю, яка могла передбачати майбутнє, Норман Делкі та Олаф Гелмер опублікували у 1963 році статтю під назвою Експериментальне застосування дельфійського методу в роботі експертів з корисним посередництвом посиланням записка РМ 727 е, скорочена. У цій статті вони заявили про свій намір ставити питання так, щоб думки однієї особи не впливали на інших. Для цього вони зібрали групу експертів, чотирьох економістів, фахівця з фізичної уразливості, системного аналітика та інженера-електрика. Цим людям запропонували таке. Застосувати експертну думку до вибору оптимальної з точки зору радянського стратегічного планувальника мішені серед американських промислових систем, а також оцінки кількості атомних бомб, потрібної для зменшення випуску озброєння до передбаченого обсягу. Простішими словами, ідея була спитати, скільки ядерних бомб потрібно СРСР, щоб не дати нам виготовляти наші власні бомби. Це були часи, коли ядерний конфлікт розглядали не лише як можливий, але як і потенційно переможний. При цьому Делки і Гелмер не хотіли, щоб їхні експерти впливали один на одного. А що як один з них є завідувачем кафедри великого університету, а інший звичайним викладачем маленького коледжу? Як завадити одній людині хибно вплинути на думки колег? Дослідники вигадали ряд анонімних опитувань. Жоден з експертів не знав, ким є інші. Вони просто давали свої оцінки. Після кожного опитування дослідники отримали відповіді окремих експертів, а також дані, що ґрунтуються на цих відповідях, і згодовували їх групі знову без жодних ознак, за якими можна було б визначити визначити автора, як пишуть на пляшечці шампуню, змити і повторити. Таким чином. У першому опитуванні кількість бомб потрібно для 50% гарантії руйнування військової промисловості США оцінювалась у діапазоні 50 штук мінімум до 5 тисяч максимум. Коли Делкі та Гелвар проаналізували відповіді, їм здалося, що в думках експертів є деякі спільні моменти, уразливість деяких мішеней, відновлюваність різноманітних галузей промисловості, вихідні запаси тощо. Тоді вони запитали експертів, чи є ці викладки правильними і яку іншу інформацію вони використовували у підготовці своїх відповідей. Після цього їх просто засипали даними від міцності заводів до різниці між фізичною та економічною уразливістю та циклів виробництва окремих компонентів. Дослідники зібрали ці дані і роздали їх усім експертам, запитавши, скільки потрібно бомб тепер. Цього разу діапазон склав від 89 до 800 штук. Вони зробили це знову і знову. Розбіжність результатів продовжувала звужуватись. Орешті-решт, вона скоротилась остаточно, склавши від 167 до 360 необхідних ядерних зарядів, здатність відсіяти неймовірно широкий діапазон оцінок із 10 тисячами до приблизно 200% є надзвичайно потужним інструментом для політики. Вона дозволяє досягти загальної згоди експертів, не турбуючись про можливі відхилення в той чи інший бік. Цей інструмент є настільки ефективним, що й досі використовується корпорацією РАНД. Одним із нещодавніх прикладів було застосування дельфійського методу у 2011-му для оцінки шансів Сполучених Штатів на успіх у афганському конфлікті. Прогнози, якщо вам цікаво, були не райдужні Планувальний покер. Отже, перевагою дельфійського методу є те, що він збирає широке розмаїття думок, намагається максимально виключити необ'єктивність і за допомогою поінформованих, але анонімних тверджень звужує думки до загально прийнятої оцінки. У нашому випадку погано те, що він задовгий. Почавши працювати з командами в метко, я не міг дозволити собі гаяти час на анонімні опитування. Я прагнув оцінки всіх цих сотень завдань протягом годин, а не днів, і вже точно не тижнів. На щастя, існує інший спосіб збирання збирання оцінок доволі швидкий і точний. Він називається планувальний покер. Ідея тут проста: усім гравцям дають по колоді карт, на яких зображені оці цікаві числа з послідовності Фібоначчі 1, 3, 5, 8, 13, ну і так далі. Кожне завдання, що потребує оцінки, по черзі викладається на стіл. Тоді всі витягають карту, яка, на їхню думку, відображує правильну кількість зусиль і кладуть її на стіл цифрою донизу. Після цього всі одночасно відкривають свої карти. Якщо різниця значень не перевищує двох карт, скажімо, п'ятірка, дві вісімки і тринадцятка, то команда просто виводить середнє арифметичне, у цьому випадку 6 і 6, переходячи до наступного завдання. Пам'ятайте, ми говоримо про оцінки, а не залізні графіки, причому оцінки невеличких частин проекту. Якщо ж різниця перевищує три карти, ті, хто поклав карту з найбільшим та найменшими числами, пояснюють, чому вони так вважають, а потім усі проходять ще один раунд планувального покеру. Бо інакше середні оцінки зроблять дані надто неточними, на кшталт запропонованих статистиками корпорації ран спочатку. Наведу приклад, скажімо, ви фарбуєте стіни всередині будинку, і вам потрібно оцінити, скільки часу піде на вітальню, кухню і дві спальні. Причому вам допомагає команда, з якою ви вже фарбували кімнати раніше. Отже, спочатку беремо дві спальні, всі оцінюють їх як трійку. Жодних серйозних заперечень, ви всі робили це раніше і не бачите зі спальнями якихось проблем. Потім команда оцінює вітальню. Це доволі велика кімната, але цілком проста. Оцінки малярів розходяться від п'ятірки до тринадцятки, врешті-решт даючи в середньому шістку. І знову жодних обговорень не потрібно. А далі йде кухня, і тут на столі з'являється трійка, вісімка, тринадцятка і п'ятірка. Той, хто поклав трійку, заявляє, що це приміщення доволі мале, і площа стін там навіть менша, ніж ніч у спаннях. Власник тринадцятки заперечує, що дуже багато часу піде на захист від фарми всіх шафок, шуфлят, а фарбувати невеличкі ділянки доведеться пензлем, а не валиком. Команда швидко викладає карти знову. Тепер трійка стає вісімкою, а все інше залишається без змін. Оцінки стають досить близькими, і їх додають, виводять середнє арифметичне і переходять до наступного завдання. Цей дивовижно простий метод дає можливість уникнути будь-якої навіяної поведінки на кшталт ефектів стадності чи ореолу, а також дозволяє всій команді обмінюватись знаннями про конкретне завдання. При цьому дуже важливо, щоб оцінювання проводила команда, яка дійсно виконуватиме цю роботу, а не якісь ідеальні експерти. Я засвоїв це на власному гіркому досвіді, коли працював у Пенсильванії з компанією онлайнових продажів CCI Commerce. Пізніше їх купили eBay. Компанія займається дизайном онлайнових магазинів для фірм, е, як е, е, Toys, Major League Baseball, Zales Diamonds, але ж ніяк не маленькі проекти. І GCI доволі добре дає їм раду. Але тоді ця компанія мала ідею, яка здавалася цілком непоганою. Вона полягала в тому, що замість оцінювання завдання кожної окремої команди його доручатимуть найкращим оцінювачам компанії, найрозумнішим, які дійсно розбираються в проектах і технологіях і знають, що потрібно виконати. Так і зробили з кількома проектами. За попередніми оцінками, один мав зайняти стільки-то часу, інший стільки-то і так далі. Планувалось представити оцінки 80 багатомільйонних проектів клієнтам і командам, які дійсно виконуватимуть роботу здається цілком розумним, чи не так? Проте цей спосіб виявився настільки неправильним, що вони зупинили експеримент на півдорозі після виконання лише 40 проєктів. Мені це нагадує клінічні дослідження лікарських препаратів, зупинені через те, що ліки не лікують пацієнтів, а вбивають їх. Оцінки були настільки далекими від реальності, що не давали ніякої користі, нічого не здавалося вчасно. Серед клієнтів зростало невдоволення, команди були деморалізовані. Це була повна катастрофа. Менеджерам довелося швидко повернутися до оцінювання саме тими командами, які виконують роботу. І що ви думаєте, оцінки знову почали збігатись з реальністю. Із цього я виніс, що лише ті люди, які виконують роботу, знають, скільки часу і зусиль вона потребує. Команда експертів може чудово розбиратися в одних речах, але не розумітись в інших. Можна мати одного фахівця з конкретної сфери діяльності, але при цьому інші сфери залишатимуться в тіні. Як я вже казав раніше, всі команди індивідуальні і унікальні. Кожна з них має власний темп і ритм. Це не тісто для печива, однаковими формочками його не виріжеш. Не просто завдання, а сюжети. Під час складання переліку речей, які потрібно виконати, дуже спокусливо просто записати все підряд, як я робив раніше з весіллям Алекса: церква, квіти, священик, частування тощо. Проте, якщо ви доручите якийсь із цих пунктів окремій команді, які байдуже що купувати білі троянди чи маргаритки, результати можуть виявитись неочікуваними. Скільки разів на роботі вам давали завдання, сенсу виконання якого ви не розуміли? Хтось просить вас визначити, наскільки змінились продажі за останній місяць у регіоні А в крамниці крамницях площею понад 55 квадратних метрів. Ви робите це, але не знаєте, навіщо воно потрібне, а тому можете подати неправильні дані, помилково інтерпретувати питання або просто образитись через купу зайвої роботи. Або якщо ви менеджер, вас може здивувати, що ваші люди не одразу розуміють, що ви збираєтесь позакривати дрібні крамниці і відкрити великі. Проблема полягає в тому, що ви не отримуєте або не даєте достатньо інформації для дійсно правильного виконання роботи. Люди мислять зв'язними розповідями, історіями, сюжетами, саме Саме так ми розуміємо навколишній світ. Ми близько сприймаємо характери, бажання, мотиви. Коли ж намагаємось відділити від головної сюжетної лінії окремі частини та працювати з ними поза контекстом, починаються складнощі. Тому, перш за все, розмірковуючи над якимось завданням, треба думати про основну дієву особу. Хто у вас головний герой? Наприклад, клієнт, наречений, читач, акціонер, хто ця людина, для якої виконується завдання? Чий погляд на світ ми маємо враховувати, створюючи цю річ, приймаючи це рішення, виконуючи виконуючи цей шматок роботи. Далі треба думати про те, що ми хочемо виконати передусім. Зазвичай з цього ми починаємо і цим вже закінчуємо, але це лише середина процедури, якої слід дотримуватись. Нарешті, треба подумати про мотивацію, чому ця особа хоче цю річ, як вона служитиме та радуватиме цього конкретного клієнта. І в певному розумінні це ключовий момент. Мотивація надає всьому навколо кольору. Мій улюблений приклад походить з інтернетівського мему кількарічної данини. Він являє представляє собою зображення Жана Люка Пікара, капітана американського зорельота Ентерпрайз із фільму Зоряний шлях з підписом Як капітан зорельота я б хотів, щоб бортовий журнал автоматично використовував сьогоднішню зоряну дату. Якщо подумати, це має сенс. Вас не дивує, чому в далекому майбутньому капітан зорельота мусить вручну вводити дату, роблячи запис у журналі. Капітанський журнал Зоряна дата 4671. Планета Марс така гарна з орбіти. Ми сьогодні не мусимо цього робити, коли пишемо блог, то чому мусить він? Ключове питання без відповіді тут: навіщо? Навіщо йому така функція? Якій меті вона слугуватиме? Чи лише для дотримування часової послідовності записів, чи для чогось серйознішого? Чи повинні ці журнали не містити виправлень задля зручності слідчих зоряного флоту? Дві дуже різні причини: одна бажана, друга необхідна. Команді потрібно визначити, чого він дійсно хоче. При цьому вони можуть придумати зовсім інший спосіб дати йому це, додавши важливішу інформацію, про яку капітан навіть не думав, але яка буде дійсно корисною. Часто потреби різних дійових осіб різні. Уявіть собі, наприклад, користувацьку історію побажання, середина та кінець якої звучить так: мені потрібен автомобіль, щоб їздити їздити на роботу. Тепер, якщо почати це речення як мешканцеві передмістя або як фермерові з південної Дакоти, де погані дороги, ви маєте зовсім різні інтерпретації ідеального засобу пересування. Отже, перед тим як розставляти пріоритети завдань для вашого бізнесу, треба визначити дієву особу, користувача, клієнта, людину, яка використовуватиме те, що ви збираєтесь створити. Треба знати, що вона любить, не любить, її мрії, розчарування, радості, а потім розуміти її мотивацію як вона аргументує своє бажання, для чого її авто, що саме вона робитиме з капітанським журналом. Це також вплине на вашу оцінку завдань. Потрібна проста функція календаря це легко. От незмінний часовий штамп для потреб правоохоронців це вже буде складніше. Створюйте короткі сюжети. Проте, пишучи ваші сюжети, треба слідкувати, щоб вони були достатньо короткими для їхньої реальної оцінки. Уявіть побажання стосовно сайту Amazon.com. Як клієнт, я хочу мати найбільшу у світі онлайнову книгарню, де можна було б купити будь-яку книгу в будь-який час. Сьогодні такий опис безумовно відповідає Амазону, але він надто великий для роботи із ним. Його потрібно розбити на частини, менші частини. Зокрема, для онлайнової книгарні можна написати такі побажання. Як клієнт, я хочу мати змогу проглядати книжки за жанром, щоб легше знаходити мій улюблений різновид. Як клієнт, я хочу додавати книжку в кошик, щоб її можна можна було купити. Як менеджер книгарні я хочу мати змогу відстежувати покупки клієнтів, щоб пропонувати їм конкретні книжки на основі куплених раніше. На такі побажання і має орієнтуватись команда. Обговорення цілком може обертатись навколо їх виконання. Вони достатньо конкретні, щоб бути реалістичними, але не нав'язують, як їх слід виконувати. Пам'ятайте, команда вирішує, як буде виконуватись робота, але що буде виконуватись, вирішується діловою цінністю. Повне зібрання побажань щодо ідеї у цьому випадку онлайн-книга. Гарні часто називається епіком. Це користувацький сюжет, надто довгий для роботи з ним цілком, який містить у собі ряд коротших сюжетів, що складається в єдину ідею. Тім Стол є одним із тих хлопців, чия кар'єра, як то кажуть, охоплює широкий спектр подій. З основним спрямуванням на прискорення роботи команд він служив медиком у спецназі, пройшов Ірак та Афганістан. У ЦРУ та поліції мав справи із жорстокими злочинцями, а зараз працює з крам тренером За його словами, він завжди був скрам-тренером, навіть коли керував спец Операціями. У спецназі, каже він, ми не називаємо їх побажаннями чи сюжетами, ми називаємо їх курсами дій, але по суті це одне і те саме. Ось одна із кількох історій, які Тім може розповісти публічно про операцію спецназу, медичну місію до Лаосу. Ми мали два епіки. Першим був курс медичної підготовки навчання місцевих збройних сил тактичної медицини, другий стосувався розмінування боєприпасів, що не розірвались. Як медик, Тім відповідав за перший епік. Він каже, що перш за все сів та визнав визначив, що потрібно зробити і як скомпонувати окремі складники загального завдання. За його словами, він почав з ідеї, що дуже легко вкладається у систему Scrum. Як медик сил спеціального призначення я повинен навчити моїх учнів основ анатомії, щоб вони краще розуміли будову людського організму. Починаючи розписувати свої побажання, тім розумів, що почати треба із цього, бо для надання першої допомоги його учням потрібно знати, де проходять які кістки. Перш за все, я розкажу їм про довгі кістки, а потім про короткі, тоді про зап'ястки, гомілки, сухожилки і зв'язки. Лише після закладання основ можна буде перейти до складання цих кісток, вправляння суглобів, очищення дихальних шляхів і зупинки кровотечі. Закінчивши, він побачив, що потрібно для підтримки його навчальних цілей. Потрібен був скелет та роздавальні матеріали англійською і лаоською мовами. А потім він розбив усе на цикли, тобто спринти. Два дні польоту до Лаосу, тиждень на підготовку, два шестижневі цикли навчання. Ми мали підвищити рівень рівень медичних знань наших учнів з базового до середнього, і ми зробили це. Будьте готові, і все буде виконано. Розписуючи побажання, тобто складаючи перелік робіт, які треба виконати, важливо ставити перед собою два питання: чи готове завдання, і як ви знатимете, коли воно буде виконане. Візьмімо, за приклад, історію Тіма. Як медик сил спеціального призначення, я повинен навчити моїх учнів основ анатомії, щоб вони краще розуміли будову людського організму. Є одна схема, яку я завжди використовую для визначення готовності елементів беклогу. Створив її Біл Вейк, глибокий мислитель у сфері розробки програмного забезпечення. Біл стверджує, що для готовності будь-яке завдання має відповідати таким критеріям. Незалежність. Завдання має бути реальним і виконуваним саме по собі. Вона не має залежати від іншого завдання. Обговорюваність. Поки воно дійсно не виконане, його має бути можливо переписати. Має бути вбудований дозвіл змін. Цінність. Завдання має має бути дійсно цінним для клієнта, користувача чи зацікавленої особи. Оцінюваність. У вас повинна бути можливість оцінити його розмір, стислість. Завдання має бути достатньо коротким, щоб його можна було легко оцінити і спланувати. Якщо воно завелике, перепишіть його чи розбийте на менші. І контрольованість. Завдання повинно мати тест, який буде показником його готовності. Він складатиметься перед розписуванням завдання. Отже, завдання Тіма є незалежним, він може виконати його без необхідності враховувати, скажімо, пальне гвинтокрила, потрібне для доправлення учнів до, до місця навчання. Його завдання обговорюване. Навчання анатомії це те, що він вважає за потрібним. Але якщо він прибуде туди і виявить, що учні вже мають ці знання чи частину цих знань, то може змінити свій підхід. Воно цінне, учні отримують практичні і прикладні знання про людський організм. Завдання стисле, він навчатиме основ анатомії, а не хірургічних операцій. І воно контрольоване. Він знає інформацію, яку хоче донести, і може перевірити, чи дійсно його учні засвоїли цю інформацію. Для кожного завдання, за яке ми беремося, має бути бути визначення підготованості, тобто чи відповідає воно вище наведеним критеріям, а також визначення готовності, тобто яких умов має бути дотримано, які тести пройдено, щоб назвати його виконаним. На прикладі реальних проєктів ми бачимо, що якщо завдання дійсно готове, команда подвоїть швидкість його виконання. А якщо воно дійсно виконане наприкінці спринту, команда може подвоїти швидкість знову. Це є одним із трюків, потрібних для виконання вдвічі більшої роботи за половину часу. Планування спринту. У Scrum цей вид планування проводиться абсолютно для кожного спринту під час спеціальної зустрічі. Усі збираються разом, розглядають перелік завдань, які потрібно виконати, і кажуть, гаразд, чого ми можемо досягти у цьому спринті? Чи готові ці завдання? Чи можемо виконати їх до кінця цього циклу? Чи зможемо ми потім продемонструвати їх клієнтові, показавши реальну цінність? Ключем до відповіді на ці питання є лише те, наскільки швидко команда просувається вперед. Знайте вашу швидкість. Ми можемо нарешті почати відповідати на питання про те, коли буде виконано проект, бо тепер знаємо, як вимірювати справжню роботу команди. Ми маємо всі ці побажання, користувацькі сюжети, речі, які потрібно зробити, і ми їх оцінили. Це тягне на 8 та на 3 і так далі. Після цього ми починаємо наш перший спринт, скажімо, тривалістю в тиждень. Наприкінці того тижня ми підраховуємо всі завдання, які виконали, підсумовуємо бали їхніх оцінок, і ці цифри повідомляють нам, наскільки швидко команда просувається вперед її швидкість. Знаючи швидкість, можна подивитись, скільки побажань ще залишилось і наскільки балів вони. І тоді ви знатимете, коли все буде виконано. Крім того, знаючи свою швидкість, ви зможете визначити найважливішу річ у скрам, що заважає вам просуватися швидше, що не дає вам прискоритись. У попередньому розділі я говорив про марнування, про речі, які вас затримуватимуть. Тепер же час побачити, чи дійсно ви позбуваєтесь марнування. Повернімося до компанії Метко, з якої почали цей розділ. Після оцінки всієї роботи я зібрала зібрав вище керівництво відповідальне за проект. Там були кілька віцепрезидентів, які очолювали цілі служби компаній, навіть старший віце-президент. Ми сиділи в конференц-залі, і цей старший віцепрезидент хотів почути відповідь лише на одне питання: чи впораєтесь ви до обіцяної президентом дати? спитав він, ляснувши долоною по столу. Не знаю, чесно відповів я, але ми впораємось раніше за змінену дату, яку запропонували ваші люди, або ви зможете забрати свої гроші назад. Цього недостатньо. Чи дотримаєтесь ви? доби вихідних строків. Сьогодні я не можу вам цього сказати. Потрібно, щоб команди почали працювати. Слід побачити, наскільки вони швидкі. Ось що я вам скажу: дату завершення проекту ви почуєте лише через 6 тижнів, і вона не обов'язково вам сподобається. Але поспішив я сказати, перш ніж він устиг мене перервати. Я дам вам перелік речей, що стоять на шляху ваших команд, і заважають їм дотриматись липневої дати, яку ви пообіцяли Волл-стріт. Е, перелік перешкод, і вашим завданням буде усунути їх якомога швидше перешкоди, засміявся він. Без проблем, Джефа, я працював у Тойота. Це вже здається непоганим проектом, відповів я також зі сміхом. Стало ясно, що він знайомий з ідеями марнування та Єчі Оно і розуміє, як вони працюють. Ключ до прискорення команд позбутись марнування. Отже, Після трьох спринтів вимірювання швидкості команди прискорились із 20 до 60 балів за спринт, і я вже знав, коли вони завершать проект. Ураховуючи їхню швидкість та процес на початок березня, потрібно було ще 19 двотижневих спринтів, а отже, строк виконання 1 грудня. Керівництво компанії не зраділо, це їх аж ніяк не влаштовувало. Даєш 1 липня або ніколи. Усе було націлене виключно на це. Тоді я вручив їм перелік 12 перешкод для цього. Перешкоди були різними: від ненадання людям права самим приймати рішення до обтяжливих технічних вимог, від неявки працівників на зустрічі до простих речей на кшталт незабезпечення роботи членів команди в одному приміщенні. Там були проблеми з робочим процесом, персональними якостями і процедурою, речі шкідливі для будь-якої корпорації. Ці види перешкод можуть здаватись нездоланими. як часто ви дивилися навколо на свою власну роботу і думали, ми робимо це неправильно, ми завжди робили це неправильно, і всі знають, що це тупо. А з якихось причин люди вважають зміну корпоративної культури кон'юнктури неможливою. Колись я і сам із цим погоджувався, особливо коли йшлося про великі компанії із застиглою культурою і політикою. Метко довела, що я помилявся, і більше я вже ніколи не повернусь до старого способу мислення. Той старший віце-президент, який раніше працював у Тойота, у понеділок розіслав наш перелік усім працівникам. Біля кожної перешкоди стояло ім'я менеджера, відповідального за її усунення, і до четверга усі перешкоди зникли. Можливо, для мотивації до змін людям іноді потрібен пістолет біля голови, але це показало, що що можна зробити, якщо на те є воля, або якщо за старшого у вас хлопець із Тойота. Немає нічого незмінного, по суті, змінити можна все. До кінця наступного спринту швидкість команд зростала на 50%. Новою датою е, завершення проекту було названо 1 вересня, але це все одно було на 3 місяці пізніше за термін, навіть попри те, що вони прискорились із 20 до 90 балів за спринт більш ніж на 400%. Цього, Цього все одно було недостатньо. Ми з брендом знову зібралися зібрали всіх разом від інженерів і маркетологів до бізнес-аналітиків, контролерів і менеджерів. І вони були налякані, вони боялись втратити свою роботу і кар'єру, якщо не зможуть це витягти. Тому я поставив їм три питання: перше. Чи ми можемо щось змінити для більшого прискорення? Ну, сказав головний інженер, десь у середині останнього спринту хлопці з інформаційної безпеки відключили вихід в інтернет, тому наші команди в Індії та Бразилії не змогли нічого зробити. То це ж треба виправити, так? Я ж вухам своїм не повірив. Головний інженер подивився на службу інформаційних технологій, який сидів за столом трохи далі. На їхню думку, це мало скоротити час виконання проекту на місяць. Залишали ще два. Чи можемо ми виключити якісь пункти? пункти із беклогу, доручити частину іншим командам. Нічого путнього ніхто не запропонував. І третє, можна наробити якісь речі, зменшити якимось чином обсяг проекту. Неможливо, відповіли вони. І без того всі вимоги були скорочені до мінімуму. Гаразд, сказав я, але давайте просто присвятимо другу половину дня їх перегляду. Кожне завдання має поборотись за своє життя. Це зайняло кілька годин, але ми зекономили ще місяць. Ось тоді я і сказав: гаразд, ми все ще запізнюємось на місяць, але якщо не зможемо вигадати щось іще, доведеться сказати керівництву, що ми не впорались. Ні, закричали всі, нас усіх звільнять. Давайте подивимось на ці три питання знову. Я запропонував зустрітися із керівництвом компанії, адже це була не лише наша проблема, це була і їхня проблема також, і вони цілком могли нам допомогти. Зустріч вийшла коротко. Керівництво поглянуло на ситуацію і сказало: Ну, ми маємо е, здати все 1 липня. Можливо, для початку просто скоротити проект до одного заводу складу одного центру або кількох. Це спрацює. Над чимось довелося подумати, а щось переінакшити, але, врешті-решт, вони вирішили, що можуть зменшити потрібні характеристики та вкластися до липня 2007-го, дати, яку їхній президент обіцяв Уолл-стріт. У кінці цієї зустрічі старший віце-президент просто сказав. Можна говорити про перемогу. Якщо виникнуть якісь проблеми, телефонуйте. Того літа ціни на акції метко приємно дивували. З початком розбудови інфраструктури вони поповзли вгору, а коли ми закінчили, вони продовжили зростати. Наскільки? На багато мільярдів доларів із 20 до понад 50 доларів за акції протягом одного року. На Уолл-стріт вирішили, що компанія продовжуватиме зростати, приваблюватиме нових клієнтів і зберігатиме лідерство у своїй галузі. Якби ж я знав, то попросив би собі відсоток відсоток від зростання ринкової вартості компанії, а не простий гонорар. Через кілька років Метко застосувала скрам для створення того, що вони назвали Метко 2.0. Вони реструктуризували всі частини компанії згори донизу: нові заводи, нові роботи, нові виробничі процеси, більше автоматизації. Марк Ленді, який тоді вже був головним технічним директором компанії, каже, що без досвіду лікувально здоровчих центрів вони б не змогли це зробити. Нам просто не дозволили б зробити це в промислових масштабах. Але ми отримали підтримку всієї організації комунікацій, відділу розробки, операцій, фінансів, клінічних випробувань ми змогли створити нову культуру. А це він каже, є найважливішою частиною скрам зміна культури праці людей, яка може деяких лякати. Правда, за його словами, компанії довелось позбути співробітники, які не змогли переключитись на новий лад, не через їхню некомпетентність, а через приховування інформації та знань для власної користі, забезпечення власної незамінності, а не допомоги команді і компанії. Проте саме зміна такої культури дозволяє досягти справжньої досконалості. Що треба запам'ятати? Гладенько буває лише на папері. Не закохуйтесь у свій план, він майже напевно неправильний. Плануйте лише те, що вам потрібно зробити. Не намагайтесь проєктувати все все на роки вперед. Просто плануйте достатньо для підтримки зайнятості вашої команди. Що це за собака? Не оцінюйте проект абсолютно в величинах типу годин. Доведено, що люди цього не вміють. Оцінюйте відносний розмір завдань собаками, футболками S, M, L, XL, XXL, чи краще за допомогою послідовності Fibonacci. Питайте оракула. Використовуйте сліпу техніку на кшталт дельфійського методу для уникнення чужих впливів, типу ефектів ореолу чи стадності або просто дурного групового мислення. Плануйте за допомогою покеру. Використовуйте для швидкої оцінки роботи, яку потрібно виконати спеціальний планувальний покер. Робота це сюжет. Спочатку думайте про те, кому це принесе цінність, потім про те, що це таке, а потім навіщо це їм потрібно. Люди мислять сюжетами і побажаннями. Тому давайте їх їм. Як X, я хочу Y, щоб Z. Знайте вашу швидкість. Кожна команда має точно знати, скільки роботи вона зможе виконати у кожному спринті. Крім того, її члени мають знати, наскільки вони можуть покращити цю швидкість, працюючи розумніше та усуваючи бар'єри, які їх затримують. Швидкість помножена на час дорівнює виконання проекту. Визначивши швидкість свого просування, ви знатимете, як скоро досягнете мети. І стати сміливі цілі. За допомогою скрам не також і важко подвоїти виробництво чи вдвічі скоротити час завершення проекту. Якщо робити все правильно, то ваші прибутки та вартість акцій також подвоїться.